Bianca María Meda estis itala Componistino de la dexepa yarcento. Neniu mencio pri la vivo de Bianca ancora utrovigis. Nur xia nomo, kiu aperas foie en la iaro 1677 en la documentoi de la Benedictina Convento San Martino de Leano en Pavio, Tiam Bianca Maria Meda supposéble estis decep iaraja, agio en quiu laucutimo de tiu epoco lacnavinoi eniris en conventoin. Ciel estas ofte rimarqueble, anca Bianca Maria Meda ne estis la sola membro de sia familio promesinta sia in votoin en la sama monageio. Maria Isabel Meda, eniris du iaroin antau Bianca Maria, cae si supposeble estis sia fratino. Al ili sequis quar aliai patrai parensoi de la Meda familio. Ciam si agis circa u tridec iaroin, lau la suprai supposoi, la Bologna eldonisto Pier Maria Monti publicigis la nurae conatae componagioe de Bianca Maria Meda, moteti a una, due, tre e quattro voci. Con citio colecto, Meda farigis uno ar la lastae monaginoi componistinoi en Italio quio vidis sian laborum presita en la XVIIe cento, Al sequis Nur, Isabela Leonarda, Ursulina Monagino el Novara, Caila la plei fecunda componistino de tiu Mal Malmulto estas conata pri Bianca Maria Meda, crom la malabonda y de sur la y de la eldono, sia nomo, titolo, donna, indicante sian posizion en benedictina convento cae la de la monajeio qui logis, San Martino de Leano en Pavio. y Aldona informoi estas fructo de esploroi faritai antaumulta multai iaroi de musicologino Emily Wilburn. La eldonita verco de Bianca Maria Meda consistas el colecto de motetoi Moteti a una, due, tre e quattro voci. Du el i vercoi estas por solista vocho. acompanata de du violonoi. plue estas du duetoi kvar triopoi, kaj kvar quartetoi. La motetoi de Bianca Maria Meda estas sanctae, sed ne La textoi estas verkitaj virinece, kaj esprimas intiman rilaton inter la parolanto cae Cristo. Ili estas exemplo de imitatio Christi, la desiro suferi, al maniero pruvi pasion cae sindonemon por Cristo. Ofta troigo en la tia tempai vercoi de religiemae virinoi. la vasta gamo de voce linioi, same kiel la granda malfacilezzo de la voce kai instrumentai partoi, indicas che kai la cantistinoi kai la instrumentistoi de la convento Sant Martino de Leano estis tre capablai. Kiel la vasta plimulto de musico componita au dedicita al isolitai monachinoi, la vercoi de Meda inclusivas partoin ne nur por altai vocioi, sed ancau por tenoroi cae vasoi. Citiu facto, sen dube reflectas la postuloin de la mercato, pli o la musican situacion ene de la convento. Char la eldonistoi Intercidis vendici en el dono al a ple ebla publico tamen in sitio ipetsoe la monachino y adaptus la musicon ala disponebla y virina y en letero datita la trian de augusto 1732 la tiama avatino de la convento San Martino de Leano, dona María Teresa, faras interesan comenton. Si escribas, viro venas por cantado, quio estas bedaurinde tro necesa. Curiosi, ĉi plendo pri la de cantado, e de cantado estas juste la nomo de Bianca María Meda malaperas el la registroi de la monaheio. Quancam eble ne plioi coincido, eble sia for paso causis la trone cesan ce eston de extera instruisto. Si devis esti almenau sebdec diaraja, cae supposeble mortis. Sia sola publicigita collecto estas atesto de la vigla Musica mondo de la tempa tia y convento y g el montras la play bonecon kaj uniquetson de la Musico de Donna Bianca Maria Meda, maljuste forgesita Componistino.